God afton mina damer Äsch. God afton mina damer och herrar. Vi Lyssnar till Kulturföreningen Gallarhornet Sverige Vakna och vi har den 29 augusti 2009 eh, idag och eh, temperaturen här ute är rätt hyggligt. Det är i alla fall 19 eh, grader och 1007 hektopascal det visar barometern fast det märks ju att man är lite Eh, på väg mot hösten i alla fall nu, tyvärr. Alltså att det är synd det. Jag tänkte öppna telefonväxteri och sen ska jag spela lite musik <laughs> hela dag och sen efter klockan sex då en eh, skiva här som Gunnar har skickat hit tänkte jag idag. Och så vi får se vad det kommer in. Det är alltså 81 21 00 som vanligt och eh, det ska radion på. Jag väntar. Nu ska vi se om det kommer en, en signal till där. Hallå? Mm, jag hör det Peter. Ja, jag hör det. Det är bra. Hörs jag bra? Ja, eh, prata på bara så jag får ställa in det. Ja, vad bra då. Ja, du har börjat eh, tvärtom att du eh, startar telefonväkteriet och låter då eh, eventuellt det du sa att bandet eh, går efter väkteriet. Ja, just det. det eh, jag brukar efter sex brukar jag ta det med, med Gunnar, utom eh, det blir väl nästa vecka den första. Ja. Eh, då, då kommer Gunnar 47 minuter och sen så kör jag efter det, det då jag vänder på det Ja, bra. Ja, vad det finns då. inget eh, annat än en cd idag från Gunnar. Ja. Eh, och så är det diverse gamla saker, men jag skulle vilja eh, ta, ta den först, annars en titeln nyligen. Har du plockat fram några skivor då? Ja, det finns ju lite grann. Jag tänkte sända karriär idag lite grann och det, och eftersom med en skattejargong. Ja, det låter trevligt. Ja. Och i framtiden, om, när det blir, så kanske det blir Johnny Bode, va? Ja, vi får väl se. Den har vi haft förut också. Jag får försöka se att den kommer, kommer någon gång. Tack för den passningen. Ja. <laughs> ja. Jo då. Det, eh, det passar man inte på att banda eller någonting så man skyddar sig själv. Och, och, eh, det, det, helt enkelt. Jag dröjde ingen innan jag körde igen. Så. Jag har så lite sändningstid, det kan inte bli mycket. Nej. Hur du, har du någon bisittare idag? Nej, eh, eh, Lasse han är ute och åker. De skulle ha något sånt där eh, till Ånglogssällskapet i Nynäshamn idag. Ja, just det. Så att eh, han är borta. Ja, ja, okej. Okay. Nej, du låter ju pigg och, och vital och på rösten. Ja, men det känns inte särskilt bra. Det, det vanliga var ju hos en läkare igen och det blir ju inte annat än sådana här blodtryckssänkande tabletter. Jag kan inte bli bättre så länge jag får sådana, tvärtom ja, ja. Du har varit och stekat igen då. Ja, just det. De är ju så envisa med det Det är bara blodtryck som ska ner, ingenting annat. <laughs> ja, men i alla fall eh, kul att höra dig och eh, kul att du låter, det låter bra. Och... Ja, de eh, fungerar ju inte. Jag blir ju inte bättre. Jag får bara fruktansvärt huvudvärk och sånt. Ja. Jag har ju egen blodtrycksmätare så jag kan följa det. Står det, ja, vi ska ju inte prata så mycket, men en, ett par sekunder där, sådana här mediciner man får, och det brukar väl stå biverkningar, står det huvudvärk som dem? Ja, det står på alla blodtryckssänkande mediciner jag har fått hittills. Huvudvärk längst upp, mycket vanliga biverkningar man läser och köper en patientpass. Ja. Men om du Den väger... passen kan, kan man inte få. Nej. Om det väger, ger fördelar och nackdelar då? är fördelarna bättre än nackdelarna? Nej, jag skulle helst vilja sluta med de där helt, men då blir de ju så nervösa läkarna och så vidare. Jag vill försöka få tillbaka balansen i kroppen så att den mår lika bra som förut igen. Eh, jag tror jag har fått en massa sviter av de där tabletterna. Okay. Oh, mår inte bra. Nej, men som sagt, vad kul då. Telefonväxel är alltid roligt att höra och vi får hoppas att det ringer in folk och även lite lyssnare som eh, du och Lasse säger alltid att eh, sådana som inte ringer in ofta eller kanske aldrig ringt in och rattar in den här eh, jallarhornet. Ja, just det. Den här dagen så har vi i alla fall en, en timmes telefonväxel ja. i sån här eh, minus eh, beroende på vilken musik man kommer att spela. Ja, absolut. Ja, ja, ja men ja, vi <clears throat> härifrån då rättigheter och så bra så vi hälsar till alla lyssnare, Lennart och Leif och Gun och, och Ulla och hela ja. Leif och Lennart och, och så va. Så att eh, vi fortsätter att lyssna och hoppas på att det blir Fortsätt. Oh, ja, alltså. det har varit eh, synd det här att eh, vi har haft en sån huvudvärk. Det har förstört hela sommaren. Jag skulle varit ute mycket mer. Man hade eh, mått det här dåligt. Yrsel och allt möjligt skit står det också. Att det är biverkningar på den där tabletten. Men om du börjar, du berättade ju då för många år sedan att du hade rådjur som hade väldigt bra kontakt med dig. Ja, de är borta. De har väl stadsägaren skjutit av. För, för djur kan ha ju ha en positiv effekt. Att kunna då Ja, huvudvärk kan försvinna om man har bra kontakt med hundar, katter och djur. Ja, jag skulle vilja ha ett tamt lejon, men det får jag inte ha. <laughs> <laughs> det är ju häftigt att eh, konfronteras med sånt när jag var liten. Okej, okay. <laughs> det är bra. Det är spännande. Ja, tack så mycket. Ja, hej. Ja, nu är linjen ledig igen. 81 21 00. Och jag väntar om det kommer någonting. 81-21-0 jag hoppas att ni är hemma och lyssnar på radio någonting. Det är väg, vackert väder. Jag skulle också vilja veta hur det verkligen blir. Jag har hållit olika uppgifter om hur vanliga glödlampor ska förbjudas. Det ska vara sådana lågenergilampor. Det var någon som hade sett i tv att det skulle bli först 2012 eh, eh, så att de ska skjuta sig framåt och så vidare. Jag vill veta det, man ska hamstra glödlampor och sånt och, och framförallt eh, de där 100 wattlampor och sånt där verkar ha försvunnit, svåra att få tag i nu. För att jag vill ha riktiga lampor, inte de där dåliga låga energilamporna för att de Eh, blir ju svagare rätt så fort i ljusstyrkan har märkt också. Och för att tala om när man tänder om i lite kalla lokaler så tar det som tid i flera minuter innan man får full ljusstyrka och så vidare. Om det är någon som vet någonting hur det verkligen ska bli. Det är ju eh, sades redan för ett år sedan att de där skulle försvinna. Ja, jag får tydligen ta och stoppa in en skiva där. En kort paus för att jag var inte beredd på det. Jag trodde i alla fall att någon skulle ringa rätt snart nu. Så. Ja, en kort paus. Nej, där kommer det. Ska vi se om det går en signal till? Hallå? Hej! Hej! Ja, du frågade om glödlamporna. Det där har jag studerat i några år här. Ja, det är ju bra att veta som man eh, ska hamstra. Ja, jo, det ska man nog göra faktiskt. Ja, när försvinner de då? Första september försvinner alla mattan. Jaha. Men de det är så här att butikerna får sälja ut det de har. Ja, de måste väl ta det lagerna de har, eh, eller som ligger överallt där. Ja, på... det beror på hur mycket de har, hur många som köper, men eh, de får inte sälja, de får inte, de, butikerna får inte köpa in matta efter första september, så alla matta försvinner. Ja, hur kommer det sig just matta då? För det är ju eh, inte någon skillnad egentligen eh, att de drar mer ström strömdom. Jag gissar att eftersom det försvinner lite energi i det matta som inte kommer till godo, jag bara gissar att det är därför man har gjort så. Ja, för i verkligheten så är det bara en jättesning av ytan. Jag har jobbat på Luva så att jag vet ju, jag har tittat på lamptillverkning och sånt där. Det är bara att eh, vissa kolvar har etsats med, med eh, syra på insidan. Ja, och då, då tycker de att det försvinner energi. Men det är min gissning att det är så de har tänkt. Men samtidigt så förbjuds då de här 100 wattarna också nu första september. Ja, du har ju värre det. Jag behöver ha bra ljus och dåliga ögon. Ja. Jo. Eh, men finns det inte något eh, alternativ där? Det finns ju en halogenlampa, eh, den är på 45 watt att köpa, men inte har sett någon starkare ännu. Jo, men tydligen så ska det vara tillåtet med... Ehm, ja, alltså dels halogenlampor pratar om ska vara tillåtna, men då blir det oftast andra fattningar. Det finns väl en del med stor fattning? Va? Ja, det måste ju vara på 230 volt också, så det är inte lågspännet ja. <laughs> Men sen läste jag att även reflektorlampor ska vara tillåtna ett tag till, alltså klara med reflektor. Förmodligen inte 100 wattare men kanske då det är 75 och med reflektor då, ja. om jag förstod det rätt. Ja, det är konstigt det här. Eh, de skulle spara genom att inte bygga så mycket lägenheter istället och i det nya huset sätter man helt enkelt en marin dieselgenerator i källaren som ger både <laughs> eh, eh, värme genom kylvattnet upp i elementen och, det... och allt elektricitet. De får inte, de kan säga att de måste, får inte ta från allmänna nätet sådär. Ja, nej men oljan ska man ju inte hälla upp i fasta anläggningar. Det är ju faktiskt idiotiskt. Nej, men man kan köra etanol eller rapsolja. Det, ja. finns ju, alltså, eh, det går att modifiera dieselmotorer som går på etanol. Ja, nej, det är inte så smart heller. Då tar man ju mark som man börjar odla mat på istället. Och så. Ja. Men sen då så försvinner, om det, om ett, jag kommer inte ihåg, om ett år så försvinner då alla, ja de matta är ju förbjudna redan, men 100 eh, wattarna försvinner klara, men eh, sen blir då 75 wattar och nästa år blir Året efter det blir 60 watt där, eller jag kan inte den exakta. Ja, ska man leva i mörk värld i framtiden? <laughs> ja... Det är precis som i Östtyskland, där hade de ju bara 15 wattlampor på 50-talet tillåtna. Ja, det ändå... Och det var ju fruktansvärt, där hade de ju stora mm. massor med, med åtta stycken sådana här taket folk när försöker kompensera. Jo, men det här med 2012, det är väl det att då är alla glödlampor. Så man går, alltså, man går stegvis ner. De matta försvinner, är förbjudna nu 1 september och sen så blir det då 75 wattarna och sen så 60 wattarna, 40 wattarna, vad det nu är för stegen ner. Så 2012 ska det vara helt borta. Aha. Med undantag tydligen för lampor som sitter i kylskåp och ugnar för att det är nog svårt att få, med tanke på värmen och kylan, är det svårt att få icke-glödlampor att funka där. Ja, det går ju inte att stoppa in elektronik, eh, sån där eh, oscillator där i en sån liten lampa och, och alla julgranskedjor och allt sånt. Nej men, ja julgranar, då är det ju, då, då är ju LED, redan har blivit LED-lampor där, vilket är trist tycker jag, för det är ju inte alls samma trivsel med LED som med riktiga glödlampor. Nej, det tycker jag ju verkligen det. De är ju bara lyst i åder. Ja, och de här lysrörslamporna, så kallade lågenergi, de är inte roliga heller. Det är, ju, det är ganska trist för att det, det ger ju... Så här va, om jag säger ordet institution ja. kontra hem, då får man ju olika känsla. Jag menar, arbetsplats, institution ger en ganska trist känsla och hem ger en ombonad känsla. Och vad kan vara en av förklaringarna? Kanske är det att vi har ju vanliga glödlampor i våra hem. Men... Ja, framförallt är det att de tar billigast möjliga lysrör och släkarmottagningar och allting. Ja. Eh, lyser blått och dåligt i eh, enfärgslysrör. Ja, vi är vana vid att man har lysrör på institutioner av olika slag. Ja, de borde förbjudas. Det är så trist att sitta där. Ja. Jag läste någon undersökning någonstans att man tror att när påverkan på unga, att aggressivitet kan ökas av sånt här blått, eh, trist lysrörsljus. Jag bara, ja. jag bara läst den uppgiften på ett annat ställe så jag vet inte om, om du har provat. Ja, tunnelbanestationen, eh, allting har börjat med de där tråkiga lysrören. Förr var det lite mer rosa färg, eh, fullfärg lysrör. Ja, men det, även de, det är svårt. Man kan aldrig, lysrör kan aldrig ersätta en glödlampa. Nej, det vet jag. Det, det är ju väldigt skillnad på transmitterat ljus och fluorescensljus. Men är det inte så här att har det inte att göra med, alltså solen har ju de flesta våglängder som skickas ut som vi ser. Ja. Och den äh... Eh. eld man tänder har också ganska mycket, men en vanlig glödlampa har då lite mindre, men ännu mindre har en lysrörslampa och ännu, ännu mindre har en LED. Är det inte det att det är väldigt få frekvens är väldigt från... Jo då, det är det. Om man tittar på spektrat där staplar, de man gör ju analyser eh, i Philips kataloger och sånt. Ibland står ju sådana där spektra. För att jag vet att fotolampor, om, om man tänker ljuset i en tv-studio eller filminspelning, man behöver inte ha varit i en filmstudio eller tv-studio. Man kan se bilder i tidningen och, ja. och se att ljuset är mycket varmare och trevligare. Ja, och jag tyckte jag upplevde när det var halogenlampor på teatern, vilket härligt ljus, vilka vackra färger och allting. Ja. Jo, precis. Det var så hög temperatur. <laughs> men, de, men det är väl det de höll ju på i, i hundra timmar som låg på gränsen där att gå sönder hela tiden. Ja, och när man gör ljusterapi förmodar jag att man har lampor med, bre, med större spektra också, flera frekvenser. Jag gissar att det är det som är en av hemligheterna med det. va? Ja. Men eh, så det, vi går eh, det är lite grann som med mat som inte är riktig, som till exempel eh, djur med hormoner i och fast food och sånt här. Vi går liksom tyvärr ifrån många av de här trevliga, <laughs> varma, godmodiga sakerna till kallare, kylare samhälle och det här med ljuset det är en liten sån där byggsten som gör att det blir trist. Ja, jag önskar att, att jag kan ha egen generator i framtiden. Och, och, och jag, jag eh, har egen generator ska jag kunna få köpa lampor som är för starkt ljus. Man får väl köpa från Norge för de är inte med i EU så det kanske blir svarta börshandel. Ja, det kanske jag kan på open och sätt. I varje fall får jag väl gå över till teaterlampor som de heter. Ja, jag vet inte vad som kommer hända med film och tv-belysning. Om de ska tvingas, jag tänkte fråga några sådana här filmmänniskor om det. Om de tvingas ja, det går väl inte att ändra på för <laughs> att eh, <laughs> det, det dör fel färgtemperatur på ljuset för filmning. <laughs> Ja, oh, precis. Men om vi ger, smuggl om vi ger såna här hembränt till Norge kan de ge oss glödlampor, i utbyte. Ja, det vore ju inte dumt. Men eh, det är ju inte bara Europa Europa, Australien har gjort det här tidigare och det talas om det i USA också kanske gör något sånt. Ja, jag fattar inte varför eh, belysningen är så liten energi i förhållande till spisar och kyl och frys och tvättmaskiner och elvärme eh, så att man sparar inte mycket och det är det som eh, blir, blir värme i glödlampan blir ju nyttig, strålar ju ut och hjälper till. Har man elvärme bildas så ja, hjälper det alltså, till. Det beror ju lite på här, alltså det blir ju, vad är det, det det är över 90 procent som blir värme av en glödlampas eh, eh Ja, har man då termostater och elvärmen sen. Ja. Du jo, vet, jo, alltså, hade ja. jorden när man har kallt inomhus, då, då hjälper ju den till så att elvärmen kan ja, jobba mindre eller oljevärmen eller vad man har. Ja. Så där kommer det till nytta, men utomhus kommer det inte till nytta. Och likaså, ja, det är inte alltid man vill ha den där värmen heller. Va? Det är ju faktiskt så på sommaren och det är mörkt, man vill ha tänt inomhus. Och där, där är det ju faktiskt ingen nytta med den där uh, värmen. Så där kan man ju förstå. Att, ja. Men, eh, eh, jag tycker att, att, att det, det är dumt hela det är öststats eh, tvinga folk att de ska ha <laughs> en, en viss dålig belysning. Ja, det... Och sen ska det få byggas lägenheter hur som helst, det sägs ingenting om. Det Det drar fruktansvärt med ström alla äh, köken. Ja, en annan, ja jag vet inte. Ja, men jag, det, det, är ju ett problem med att vi måste ju hushålla med energi och det bästa energiplaneringen är att spara energi istället för att hitta så det, jag ja, det är klart. Argumenten. Kunde jag få ett litet eh, kärnreaktor i källaren utan den typ som används i ubåtar så skulle jag inte alls vara rädd för det. <laughs> Och det, det vore det bästa energiverk jag någonsin kunde tänka mig då. Den, den laddningen som jag har satt in där kommer räcka minst tio år så lite som jag gör av med. Ja. Gyllene Tider, Egen Brider, vad var det hette? Egen Härd? Ja, just och så spännande att veta att, att jag har en kärnreaktion som driver jag kan sända ut musik härifrån med en stark sändare och allting som driver på det. Ja, hörru du, har du varit på det här, eh, det finns ju sån här Motala långvågsmuseum nere där? Ja, ja, jag är ju ganska intresserad. Eh, eh, du vet, jag är radioamatör själv och min pappa var ju, han fick ju börja redan 1927 och så vidare. Du kanske hörde om mig också. Det, det var i början på 90-talet. Det hette eh, eh, Elektriska J. Har du drömt om en egen radiostation? Det gick på Sveriges Radio. Jaha, jaha, ja. Ja, ja. Och jag tyvärr hindras utav att det är sådana bestämmelser och allting. Alltså hade jag ju försökt att komma igång på en lokal radiostation för länge ja. sedan. Men och helst mycket... också mellanvåg för då när det är mörkt snår ut i Europa. Ja. Hur mycket energi går åt för att skicka ut eh, radio och tv till eh undersåtarna här då? Det, ja, det... det skulle räcka med den energin jag har här. Eh, skickar ju 10 kilowatt som blir jättestarkt, du vet, eh, ute i Europa när det är mörkt. Och en sån sändare drar eh, cirka 30 kilowatt, en sån där radionordsändare på ja. nätet. Det går ju trefasansluta och eh, det orkar ju med. Men i, innan radiomonopolet 25 eller när det var, när, vad, vad fanns det för radio innan dess? Ett antal privata stationer. I var någonstans i Sverige var det? Var det... Ja, på flera ställen. Nu kommer jag inte ihåg direkt adressen. Men, men, menar, men det, det, fanns, i... det fanns lite olika storlekar från eh, små minsta till lite större som de större fick ju eh, tjänstgöra sen för att eh, återsända riksprogrammet. De fick in det via en telefonledning i huset. Men var att man spelade musik och pratade och gjorde underhållning eller vad gjorde nyheter? Vad gjorde man egentligen för något? Då? Ja, spelade musik och pratade roligt. Aha. Ja, och läste lite grann och hade sig lite radioteater och det fanns allt möjligt. Men finns det så lite inspelningar? För på den tiden var ju inte bandspelarna. Mm. Utan det var ju bara lackskivor och det var ju <laughs> besvärligt att tillverka. Ja, precis. Men det var alltså vad, vad, kan, vad, kan, det vara för storlek? Hur många sådana klubbar kan det ha funnits egentligen innan det blev förbjudet? Ja, det vet jag inte heller. Jag, eh, men jag vet att det har funnits privata radiostationer. De fick stänga allihop för monopol utan de som skulle sända riksradion med specialtillstånd. De var så pass kvalitet och så pass starka att det lönade sig. Ja, det var alltså att Telegrafverket hade inte så många egna sändare så att de... Nej, det var ju bara Stockholm-Motala i början. Ja, just det. Du hyrde ja. in sig på de här klubbarna, så de fick inte göra egna program. De fick återutsända då från Stockholm. Och... Ja, det kom igen sån där programledningen dit. Ja, just det. Ja. Tills... Men det, det var ju ganska trist, för att var det så... Ehm, där, alltså, det var still som amatörradio också, att man får inte göra det som är rundradio. Man, man får... Nej, utan man får bara prata med varandra. Först var det ju bara tillåtet eh, huvudsakligen köra tele telegrafi och sen blir det telefoni. Men kan man inte se en, en linje här att dels fick inte folk sända egna rundradioprogram till vanligt folk och dels fick inte amatörfolk prata med varandra om annat än rena tekniska spörsmål? Jo, det stod det var rent tekniska saker. Men det finns alltså, då kan man se en klar parallell att man var rädd och myndigheterna ville inte att information skulle kunna spridas. Nej, allra först en kort tid så fick de inte köra utländska radiostationer heller, men det kom ju sen snart. Vad då? De fick inte... Eh, köra på ut, till eh, utländska radioamatörer under en kortare tid. Det... Och man ska ha särskilt eh, tillstånd, ett så kallat kungabrev, för att få eh, amatörradio. Var, var, telegrafiprov och tekniskt prov för Televerket. Var det före världskrigen? Eller Telegrafverket. Nej, det, andra världskriget. Det, var, de, de, det kom väl mest också för att det skulle finnas utbildade radiotelegrafister eh, om det hände av krig. Det tog ju sån tid att utbilda telegrafister. Ja. Och de hade ju mest i militärerna. Därför att när det här med radio, alltså när radioamatörerna började, när folk började bygga egna sändare, i början var det egentligen ingen skillnad på om man gjorde rundradio till vanligt folk eller om man var radioamatör. Det var så att säga samma sak kan man säga. Man sände och någon kunde lyssna, man kunde prata med varandra eller man kunde sända till flera, eller hur? Va? Ja, var det rundradio var det enkelriktat från en studio och så vidare där ja. man sändaren och var amatörradio då kunde man ju både lyssna och eh, prata och eh, köra till, eh, med varandra olika radioamatörer. De fick ju en anropssignal då. Ja, precis. Men man kan se en parallell här att det verkar som myndigheterna var rädda. Dels att folk skulle kommunicera en och en och föra vidare saker som inte var... Inte fick Men var ju så rädda för spionage och allt vad det var. Nu, nu, nu är ju gränserna helt öppna genom internet och allting. Ja. ja vi får hoppas att vi får behålla internet öppet som det är. Att det inte blir något liknande försök där och stoppa... Och... Nej, man har ju hört mycket ruskigt om det här eh, FRA och allt möjligt. Eh, avlyssning och kontroll av allting. Ja, men eh, det är, det är bra att folk reagerar på det, men det är konstigt att det bara pratas om FRA när det är så många andra som är inne och snopar och kollar i våra... Det är främmande makter som är här och kollar. Ja. Och det är privata företag och det är lobbyföretag och det är alla, alltså diktaturstater så att det, jag tycker lite konstigt att man bara talar om FRA för att FRA är ju faktiskt det är ju svenska folket som egentligen till för att skydda Sverige. Ja, det är väl meningen att de ska upptäcka eventuell spionverksamhet men, eh, men eh, de, de, jag tror ju inte förstås att det är någon större risk per radio för nu är ju eh, eh vidöppna gränser. Ja. Och det är väl eh, under avspänning under krig. Eh, då fanns det ju agenter som sprang omkring med små portabla sändare. Eh, transivrar och sånt som du vet och sände ut eh, spionmeddelanden. Ja, precis. Jo, det, det stämmer. En del hamnar ju... Det har varit väldigt intresserat att undersöka sånt. Jag känner till några som gjorde det i Norge och de, eh, ja, de blev sända till, eh, de fick röja hamnarna i, i Norge för, för minor då som straff ja. när de blev upptäckta. Sen blev de skickade till Bergen-Belsen koncentrationsläger. Ja, jag vet det var hårda straff och sånt. De, de pejlades ofta in. Tyskarna hade ju eh, bilar med antenner och grejer. Ja. Men ja, det har underlättat för bara för några år sedan så var ju piratradio i Sverige, det var ju värre straff på det än att köra rattonykter och så vidare. även om man... Ja, det var ju hemskt, det är inte klokt. Jag tycker att det, eh, eh, det, vad de gjorde mot Radio Nord, oh, det, det, det, det var fult av Radio Syd och allt det. Eh, jobbade du på Radio Nord? Jag tyckte du sa det på något Ja, sätt. jag har haft en viss eh, jämt om mindre grejer, det stämmer det. Och jag har varit mycket intresserad eftersom jag ju har haft en radiostation sedan jag var 13 år. Men vad gjorde Men, du då? Eh, ja, det var tekniska ting. Alltså att bygga eller sända eller laga eller? Ja, det har ju på här faktiskt och bygger ett exemplar av Nordsändaren men det har stannat på nu på sista tiden. Jag har blivit sjuk, blivit sjuk och fått högt blodtryck och blivit skadad av blodtrycksmediciner. Ja, men, men då på Radio Nord, vad gjorde du då för något? Det var bara sådana här tekniska ting som att eh, koppla ihop grejer och att eh, köra lite radio och sådär. Var det amerikansk utrustning eller var det... Ja, det var för Continental Electronics, Dallas, Texas eh, sändaren och sen var det ju en del studieutrustning som kom från eh, företag i USA också, genomgående. Aha. Eh, det, det, var väl eh, det, det mesta importerades från staterna. Ja. Och det, det, har ju tagit hem lite grejer här också och satt ihop lite tyvärr, <laughs> roligt den gamla sändaren. Alltså det kostar ju pengar och nu står det still tyvärr för att jag har ju eh, blir sjuk också. Så. Ja, ja, det vore kul om du fick igång en mellanvåg. Äh, nu måste jag avsluta för jag ska passa någon annan. Ja, just det. Ja, okej okay då. Hej. Ja, hej. Ja, nu är det öppet hem här på 81 21 0 och nu ska radion på. Och vi får se om det ringer någon här får att stoppa i någon skiva där. Om tar en kort paus måste jag ta då för att eh, Ja, jag sätter i den en kort paus. Jag har hört en visa i Paris Full av både livslust och malis Visan hade fransk poäng Men en internationell refräng Bom, det var det hela Bom, jag tänkte genast Bom, borde man allt översätta Bom, först var min hjärna tom Jag tog en ordbok Bom, kunde jag omöjligt hitta men vad gör det att logiken sig dolt i en sång ska nog orden man märka Men att märka ord hos en visa är snålt Inte märker man ord hos en lärka Bom, spirituellt är bom Skottet som smält är bom Min sång är en bomb mitt i pricken världen är full av dynamik Ty den nya tidens romantik uttrycks ej med poesi Blommor och konfekt, vårt svärmeri är bom Hjärtat ej klappar, bom, bom, bom, bom Nu säger hjärtat bom Det är den nya jargongen Bom i Genua och Rom Romeo sjunger bom för sin Juliette på balkongen medeltida riddare redo sin väg med sin brud i det tysta aparta På motorcykel nu hoppar hans tjej och nog hörs det när härskapet starta Brum, mangramofonar, bom, campinganonar, bom Men nio månader därefter, prick, bom det kan sjungas flera verser till på den här refrängen om man vill, auditorium Tyck nu inte att jag är en dum bom Som bara sjunger bom Livet är fullt av bom Fråga herr Karl Skröders racke Bom, svarar den på en from Sportrecension av bom Karl tycker själv det är vackert livet är lustigt och livet är friskt eller det är någonting emellan Tänk vilket öde att vara bilist och så hamna i tegelbacksfällan. Bom! Byringen såg ett bom. Och där kommer tåget, bom! Den faller ned mitt på kylan. Prick! Bom! minns den här också mycket när den gick i radion. Eh, eh, eh på eh, den här eh, radiotjänsttiden och eh, så. Och karriären har varit väldigt populär. Det är öppet här på 81 21.00. Passa på att ringa. Nu har igen halv, drygt halva tiden gått för telefonväkteriet här. Och eh, sen tar vi en skiva som kommer från Gunnar. 81 21 00, då ska radion på. Och det är alltså kulturföreningen Jallarhornet Sverige vakna som sänder den nationaldemokratiska föreningen och eh, eh, ansvarig utgivare Gunnar Andersson kanske jag ska passa på att säga så han glömmer det. Och eh, riktigt fint sensommarväder ser jag. Många är väl ute och allting och, och så åker Lasse ut och åker gammaldags tåg på Nynäsbanan där det är sådär med museijärnvägsförening med ånglok. Och eh, det är trist med sjukdomar. Man undrar ju om läkaren inte kan göra någonting. Eh, jag söker förgäves efter någon riktigt bra läkare som tar tag i det här med varför jag har de här problemen jag eh, har råkat ut för. Men nej, det, det verkar dåligt tyvärr. Och eh, 81 21 00 ska radion på. Någon mer skulle väl finnas här tycker jag och eh, ringa. Och eh, så, annars får vi ta en karriär till och spela några stycken sådana för det har varit mycket framförda önskemål att jag skulle spela karriär. Men eh, det hade inte blivit så på ett tag. Man kör lite blandat och sådär. Och, eh, olika, olika gånger här. Och eh, vi får se här nu. du vet, och, hoppas nu att vädret håller sig bra så länge som möjligt för kylan är rent fruktansvärd. Det tycker jag nu när vintrarna kommer. Jag skulle ju helst vilja bo i ett annat land där det inte är så kall årstid för jag mår inte alls bra av det. Och ovanligt tyst det är. Jag vet inte om det är något speciellt på tv, om det är någon sport eller någonting, eller fotboll folk sitter och ser på. Eller något liknande, eller varför man är så rädd för att... och så. Ja, vi tar en kalära till eh, och eh, kör en kort paus, fast den ska bli lite kortare den här gången hoppas jag. Eh, nu är han ensam här så måste man ju ladda skivor och, och, och eh, låtar och sånt i förväg här ensam. Nu vill jag sjunga en visa som har följande vackra refräng. I en förtätad atmosfär av sympati och samförstånd Då och då höjs ett ramaskri i vår press Ty svensken dansar varenda lördagkväll med motsatt kön Givetvis nöjs han ej med denna karess Med konjakskransar görs kvällen skön Det blöder lite här och där Sen brännvinsflaskan gjort sin rond I en förtätad atmosfär Av sympati och samförstånd och i Guds gröna ängars hö Går människobarn så lätt i frö Ty månen sprider kära ni, Mot samförstånd och sympati Frisksporteriet är gudomligt Tänk blott att få kampa Ut i ett tält i skogen Med sitt hjärtas lilla slampa sova och vakna upp på morgonen med både Anna, Rut och John i en förtätad atmosfär av sympati och samförstånd. oss min bror, nej solen är inte här Just nu den lyser på nordiskt samförstånd i Stockholms stad ut i sitt flor Den sköna synderskan är För Venus myser Både stolt och glad Mot Kristian och Håkon är Det med kung Gustav skaka hånd i en förtätad atmosfär av sympati och samförstånd min käre konferencier Ditt ganska slitna renommé Upprättar Norden med esprit I samförstånd och sympati Vi låter glädjens sol Förgylla hela huvudstaden Varpå min vän, vi släpper släpper loss den nordiska paraden som Venus arrangerat med maskinmästare Johansson i en förtätad atmosfär av sympati och samförstånd. Ja, den där har man väl inte hört så mycket tackar jag. Det här i radio förut tror jag inte. Det var väl en mer ovanlig eh, låt och det. Men eh, det var roligt när Radio Nord var igång i alla fall. Ja, nu ska vi se om det kommer en, en till. Vi skulle behöva en ny. Hallå? Ja, god middag, god middag. Det är Lennart som ringer här. Och ja, det var väldigt tyst här. Ja, det är ju inte konstigt för att det är på tv som du nämnde så är det först och främst det klassiska finkampen i fridrott. Jaha det har pågått sedan 20-talet med avbrott på 30-talet när det blev för chauvinistiskt. Ja. Sen har du fotboll på TV4. Det är Stockholmslaget eh, och Solnalaget AIK som spelar mot eh, Skånepågarna från Trelleborg. Ja, ja. jo, jag tänkte ta upp det där som första inringaren vad jag lyssnade till. Eh, talade, ni talade om eh, de här eh, energilamporna, lågenergilampor som de kallar Ja, varför? Eh, jag kan berätta för dig en glädjande nyhet att jag var och handlade på Fleminggatan idag på favörklippet. Ja. Och jag ringde dit igår och hörde mig för om de hade några matta 40 och 60 watt lampor. Ja, 100 watt måste jag ha. Det och de sa att troligtvis så får vi inte in dem mer för att det blir ju förbjudet från och med den första september va? Ja, det är ju hemskt. Men jag var där idag. Jag kan berätta för dig att jag hamstrade då. Jag köpte alltså flera kartonger då. I varje, i eh, varje enhet så är det tre, sex lampor va? Det är två pack vet du. Va? Ja. Ah, tre stycken då. Så jag köpte så har jag nu sammanlagt, om jag räknar summa summarium, har jag ungefär 60 40-vattslampor och ungefär 40, 6, eh, förlåt, eh, 60 40 watt och ungefär 30-60 eh, watt i alla fall. Ja, det, har du väl eh, för din eh, återstående livstid Det räcker väl i alla fall för några år, vet du. Ja, just men man bör ju eh, ha det hemma, tycker jag. Ja, du vet att jag talade med en bekant. Jag var nämligen för en tid sedan eh, hemma hos några kompisar och den här personen i fråga hade så kallade lågenergilampor och det ger ett konstigt gult sken hörru. Ja det beror ju på att det är ett lysrör och ja. Eh, det där eh, lyspulvret eh, det, det, det, kan ju aldrig avge samma, det är ju fluorescensljus, det är ju ultraviolett ljus som omvandlas till synligt ljus i det där vet, pulvret sen är det ju faktiskt kvicksilver i de där va? Ja, det är en kvicksilverurladdningslampa ja, alltså. Och det gör Fast det... det samma typ som ett lysrör, alltså en ja. lågtrycksurladdningslampa. Men det kommer göra det att eftersom att de är, är till formatet som de ser ut, som vanliga glödlampor, så sägs det, det att de inte imploderar. När mina lampor och dina lampor går sönder 40 eller 60 eller 100 watt, då imploderar ju lamporna. Nu kommer de tydligen risk för att de exploderar. Ja, och det tycker jag låter väldigt eh, eh, obehagligt för att eh, då kommer det ju spridas kanske glassplitter och så vidare. Ja, eh, har du tänkt på att gamla tv-apparater, eh, eh tur att inte fler bildrör har imploderat än vad som har hänt. Alltså det är stort vakuumbildrör i gamla tv-apparater. Ja. Nu har de äntligen hittat på lite nya grejer. Men det var, det var ju större, det större och större ju värre ja. blir smällen det, det var nämligen en debatt i, i radion för någon månad sedan. Då var den här killen från Junerörelsen, jag med professorn, jag kommer inte ihåg vad han heter nu va, men det spelar ingen roll. Ja. Han eh, tog upp, tyckte det var fånigt och löjligt beslut som man har gjort, eh, överstatligt beslut i Bryssel alltså om det här med lågenergilampor. Han tyckte det var rent nonsens och det är det med. Ja. Det, det kommer bara bli så att folk kommer skaffa, som du nämnde tidigare, mer antal lampor har tänt alltså. Ja, det gör de med armaturer som kan ta fler lampor. Det är som lampor. du sa i Östtyskland på 50-talet hade ju folk en jävla massa lampor och glödlampor tända. Ja, 8 10 För det var ju stycken barmare som satt ju... uppe i taket, 15 wattare. 15 watt vet du. Och det kommer innebära att folk kommer skaffa mer lampor va? Då bränner de ju lika mycket ström va? Ja, det, då går det ju lika mycket i alla ja, fall. Och, ju, och de måste ju mm, bytas ut, de går ju åt efter också så de måste ju... Och så, du vet, det, det, det, det här med eh, han, eh, Sören Ribbe heter han, professorn alltså, som för den här debatten. Han, tyck, han, han påvisar andra saker också va. Att det kommer inte vara någon, någon spar, att, att, man sparar för miljön utan tvärtom kvicksilver är ett miljögift va, i högsta grad. Ja. Sen kommer jag att tänka på det här som hände en fattigbonde. Jag ville kalla honom för en, eh, kan man kanske snarare ska säga småbrukare, för epitetet ska man inte använda nu för tiden. Det, det kanske man gjorde förr på 1700-1800-talet, men en, en, en, en, en så kallad småbonde då, en mindre enhet, en gård, där han hade fem kor va? som han hade inte märkt i örat med det här gröna EU-märket då. Nej, jag till och med läste ruskiga saker att korna blev skjutna då. Och då hade han inte hunnit märkt det där i öronen på gången. Och då ryckte, vet du, då skulle, det här var ju ingen storbonde va, utan då var polisen kaxiga av myndigheterna. Då lät man en patrull rycka ut och, och skjuter ner korna för honom alltså. Ja, då, det läste för några år sedan. Vilket vidrigt övergrepp mot en enskild individ och hans rörelse. Och, en, och, och skjuter ner alla korna, fem stycken. Alltså, det, jag tycker det låter som olaga jakt. Va? Hur fan kan man, ja. ursäkta uttrycket, ja, kan myndigheterna verkar i vissa fall kunna få göra som de vill, men däremot ja. inte... Men eh, sånt, jävla, sånt jävla översitteri alltså. Att de skulle ha gett honom en chans till och sagt det, inom en vecka här, så förbaskat bråttom är det väl inte att man går efter EUs normer och märker korna i öronen va? Så förbannat bråttom är det inte, för det, det skadade ju ingen annan människa att hans kor inte var märkta örat, eller hur? Nej, varför ska de behöva vara märkta för? Ja, det är sådana här påfund som byrå centralbyråkrater, övermyndare, sådana här eh, viktigpettig-gubbar som sitter där nere. Du ska höra vilka jäkla traktamenten de har. Ja, det är det jag vet och sen ska sådana som jag inte kunna få mediciner riktigt ja. och de påstår nu att, att jag har fått diabetes och jag har ju läst också om, om de här, här blodtrycksmedicinerna kan orsaka det. Jag kanske har fått diabetes utav att jag har tagit eh, sådana här blodtryckssänkande tabletter. Ja, kemisk medicin, alltså tabletter, det ger ju alla mediciner ger ju mer eller mindre biverkningar av olika former. Sen finns ju vissa medicament som ger ett flertal biverkningar och andra mindre, ett färre antal va? Ja, det har ringt folk hit till mig och berättat om hemska exempel på vad man råkat ja. ut för, för blodtryckssänkande mediciner blivit så ja. sjukat av. Men du, jag tänkte bara återgå till det här med EU då, deras beslut va. Jag fick tag i här genom en bekant alltså, ett, ett, ett, en översikt över alla traktamenten och hur det förhåller sig med traktamenten, frukostbidrag 1400 kronor etc. Va? Ja, det var skrämmande alltså, vilket mygel det är vet du. Och, och, om du, och så har de en assistent har de, och då ska de betala. Jag ska hämta ett ögonblick hur du ska hämta. Ja, det är otäcka det där. Det är bara pengar, pengar, pengar. De ska tjäna pengar på allting alltså. Det är det enda som gäller. Sen hur det går för människorna, det verkar tyvärr väldigt dåligt. Ja. Ja, jag hoppas radion fungerar i alla fall. Nu, eh, hoppas han... Jo, hallå, jag, ja, jag, hör jag mig kan inte göra en kungörelse över detta faktablad som jag har i min ego där det står alla bidrag och alla traktamenten och löneförhållanden de har va. Och då stod det bland annat om man exempelvis som du är EU-ledamot då har du rätt att anställa en sekreterare, en, en, en handlangare åt dig va. Och jag tror att det var kost, ersättning för det var uppåt en 140-150 000 kronor per månad alltså. Ofta så stod det så här inom parentes då, citationstecken, att det är oftast en fru eller någon släkting eller någon kompis va? Som, som blir assistent då. Hallå? okej, okay, jag har hållit på att ändra det här. Det var dålig överföring på länken, men jag har eh, gått över på ledningen nu så det går bra. Hallå? Du hörs, du hörs. Kan du tala lite närmare micken? Hallå? Ja, jag får dra upp lite mer för jag vet att den, den här ledningen dämpar mycket mer än när, när jag kör på den där länksändaren. Det hörs lite dåligt hör du. ja, jag vet det. Den är sämre. Man må, det börjar brusa så jäkligt i de där träna som jag har framför antennen. Här jo, Nej, men, jag kan, men, måste man, ha tagit träfällare till ett sånt rimligt pris kan ta ner åt mig. Och man, när man tar del av det där, när man hör om det här besluten om lågenergilampor, eh, hur man har, vilka, eh, som byråkratins eh, kvarnar eller stenar mal där om tider om när man satt och gjorde en överblick över tomater och gurkor och att de skulle inte vara kroka. Sen, eh, man undrar egentligen vad är det för mening med det där projektet? Det är ju alltså, men det är ett hyckleri. De vill inte säga rent ut att det går ju ut på att det politiskt att det ska bli eh, några förenta stater här i Europa va. Och det tycker jag är skrämmande att eh, våran självständighet, våran demokrati kommer gå förlorad. Hallå? Ja, jag var vänd en kassett här också. Hallå? Hallå? Ja, nu hör du mig i alla fall. Det ser jag ju här på instrumentet. Nu hörs du va? Ja, just det. Var jag, var ja, jag bara sa som avslutning där att jag tycker det är skrämmande att ja, jag var tvungen att be, eh, organisationen alltså ska sitta och, och vara så toppstyrt och en elitistisk ungefär som Axel Oxenstiernas tid va. Det här jäkla projektet i EU va, alltså det tycker jag är Usch, nej fy fan. Ja, ja, men det kan man inte göra mycket åt tyvärr. Det är bara att jag skulle vilja flytta utomlands. Eh, ja. För att eh, det, det, vill man, framförallt alltså, det är otäckt att jag inte plötsligt Det, det kommer växa får, till en jättegigant. Nu vill det, finns att jag inte får ordentlig sjukvård som skyller på att jag har fyllt 70 år. Och då jag hörde jag tala med en tysk, eh, en, en man som jag träffade häromdagen på centralen. Han, hade berättat det att han hade varit i Tyskland och han hade genomgått en knäoperation och det var bara tog bara sju dagar så var det eh, vart han opererad. Ja, det var väl skillnad. Här verkar det ta upp till månader. Vet, de har fri tandvård i Tyskland för det tycker man ju att tänder hör ihop med kroppen. Va? Och, men sen hör det till saken också att Tyskland har alltid varit nummer ett i världen när det gäller exportin, export. Va? Nu har Kina gått om dem så Tyskland har kommit in på andra plats men de har en population på 82 miljoner och Kina har ju över med en miljard. Va? Men Tyskland är ju fantastiskt. De har 14 procent utav all export, eh, exportvolym i världen alltså. Så det, det, de får ju in pengar, höstar ju in kosing va. Ja. Men Sverige har ju sålt ut sina företag. AGA är inte svensk, Volvo är inte svensk längre, ASEA är inte svensk. Man kan få, jag kan sitta här hur länge som helst och, och eh, Eh, och namnge företag som har varit tidigare svensk ägo men nu utlandsägda va? Ja, jag vet inte. Jag förstår mig inte på politik tillräckligt för att kunna kommentera Tänk sånt. Jag är ju bara radiotekniker i första hand. Och... Tänk AGA då såldes ut till tyskarna då va? Ja, de var ju kan... till och med radiofabrik en gång i tiden. Många, men fortfarande är det tyvärr eh, förhoppningen att SKF är i alla fall svensk regel. Men det är skrämmande att vi har förlorat så många Eh, goda företag. Jag träffade ju henne, Maud Olofsson, på Djurgården för ett par år sedan och jag sa det till henne att vi måste ju ha en exportindustri, det är det som betalar välfärden och allting. Va? Vi kan ju inte byta skjortor med varandra. För hon snackade om småskalig företagsamhet och sånt där då. Va? Ja. Och då sa jag till henne det, jag sa den här, jag tog till den där sentensen utav Salustius, att Concordia Paverus Crescunt, Montescordia Maximi Dilla Buntur. Eh, eh, små riken i endräkt växa eh, stora riken i Tredräck, sönderfalla och går till slutligen under. Och eh, vi får hoppas att Sverige till slut vaknar som det heter i ingressen i det här programmet. Det heter väl Sverige vaknar, gör det inte det? Ja, just det. Det är bara det att jag har slarvat med att säga det. <laughs> Så vi får ja. hoppas att vi, vi blir väckta. Ja, men bara radion hörde så bra att eh, det, du vet, eh, folk vaknade. Men det gör den ju inte ska... alla gånger. Den hörs ju bara här över Stockholm. Den är ju bara närradio. Du ska ha tack för det där inslaget förra veckan om Radio Nord. Jag tycker det var kul att höra. Ja, jag var jätteglad. Det var väl för att han, han visste att jag skulle fylla år nästa dag. Så han och, skulle göra något eh, roligt och inte bara spela. Jag får avsluta med att säga, den mannen som skapade radiostationen, det var ju, han fick ju en idéspruta, det var ju Jack Korsak va? Ja just och, och jag vill avsluta med att säga frid över hans minne för att jag njöt till hundra procent i fulla drag när jag fick friheten på sex, början på 60-talet och lyssna på denna fantastiska station med dessa professionella medarbetare. Ja, det var bara väldigt, väldigt synd att den stoppade. Larsan, <laughs> Larsan Sörensen hette han väl, Sörensson vet du de här. Ja, och, Gert Landin och, ja. och, och, musiken de spelade. Det var ju något som man som man kände sig upplyft av. Det var mycket varierad, god musik och det var en trevlig ton i programmet och man hade trevliga reklaminslag. Det var väldigt proffsiga människor som jobbade där, eller hur? Ja, han hade, det hade varit <laughs> geni att kunna hitta rätt person. Ja, visst. Han kunde ju precis lika gärna ha eh, kört på en det. Du ska man, tack för det, Georg. jag ja, alltså. Jag vill inte prata för länge, men jag säger som sagt, eh, frid över hans minne, Jakor Korsak i alla fall. Hej! Ja, hej! Ja, nu har vi haft det samtalet 91, 11. Jag ska se om det kommer en till bara. För att man måste tyvärr göra så för att... Så. Hallå? Ja, god middag Georg. Ja, god middag. Nu skrapar det visst. Någonting. Ja, det var telefon. Nej, inte. Ja. Jo, jag skulle bara höra. Jag har ju varit på Tyresta eh, bys nationalpark idag och lyssna på en spelmansstämma. Jag måste fråga, vem var det som sände på Sverigedemokraterna idag? Ja, det var ju han, eh, vad heter han, eh, Lång eh, och jo, Johan. Va? Lång heter han. Alltså David Lång? Ja, David Lång heter han. Ja. Den andra heter väl Johan tror jag. Det var värst vad det skrapar här nu då. Ja, det är väl Oskar luften eller någonting. Och, eh, men men nu kör jag över ledningen. Vad heter, vad, Spelar de, vad spelar de för musik? Ja, det var lite blandat. Eh, sån här, jag vet inte titlarna för att det var ju sån här lite popbetonad musik och så var det lite svenskt och lite annat. Vad var det för... Eh, jag har inte antecknat eh, utan vad var det för förinspelat här igår och kördes idag. Men det kommer ju repris imorgon. Ja, jag ska lyssna imorgon lite grann. Ja, och sen kommer det på torsdag igen så att man behöver inte ja. lägga så noga på mitt. Vad var, det för, vad var det för svensk musik då? Ja, jag kommer inte ihåg idag, jag är ju dålig och så vidare. Men det var ingen... Eh, det, var ingen... Att, eh, eh, det går in i mina örat utan det andra vad folk spelar här. Det var ingen spelmansmusik i alla fall? Då. Nej, det var det inte. Inte sån där med fioler och sånt. Nej, ja, det jag varit och lyssnat på nu i alla fall. Och det kan jag tala om att det var ovanligt mycket folk ute trots att det är, det är ju sån här finnkamp eller vad det är på på ja, det har varit så många, eh, det ska vi svara mycket på tv. Jo, jag menar det, men det var det var otroligt mycket folk där nere på det här spelmansstämman. Det ja, faktiskt... regnar det inte nu? Nej, det har ju varit solsken hela dagen. Ja, det, det, såg jag ju, men hur det är just nu vet jag inte. Jo, för... nej, men det har varit solsken jättefint väder hela ja. dagen. Nej, det var förvånande att det var så mycket människor och, och väldigt mycket yngre människor. Aha. Det är ändå mer glädjande. Och så hade de även eh, liksom unga, alltså sådana som lär sig spela. Väldigt mycket barn idag som går och spelar. Ja, har du sett om det har varit någon teater på Stortorget eh, i år? Ja, teater vet jag inte, men där... Ja, det brukade de ha från Mäster Olofsgården förut. Var, Katarina Strandmark hade ju en teaterföreställning förr, men nu är det slut med det kanske. Men det här var på nationalparken, men däremot har jag ju talat om att det har varit militärmusik varje varje lördag. Och ja, de brukar ju också ha Bellmansdagen där ibland på Stortorget också. Ja, nu, nu klockan 18 ska det också vara militärmusik. Jaha. På Stortorget. Ja. Jag tror att det är sista, sista dagen idag, så det tycker jag verkligen att människor skulle upp. Jag har ju sagt det till de här eh, pajsarna som brukar ringa in hit, men det verkar vara ointressant. De verkar mer vara intresserade av att titta på sport tror jag. Ja, eller höra på närradion och sådär. Det kanske också, det är ja. väl trevligt i och för sig. Alltså. Ja. Alla tycker ju så mycket om det här Radio Nord, de spelar ju man pratar väldigt mycket om Radio Nord och de spelar ju fortfarande de här gamla rocklåtarna som de tjatar om och om. Det var, ju, ja, det var, ju, ju, det var ju roligt på den tiden. Jag skulle ju köra mycket sånt om, om jag fick bara. Du jo, vet. men alltså de här låtarna de spelades ju på alla möjliga sådana här stationer Eh, jag tycker får, de aldrig, får man aldrig nog av att höra Jerry Lee Lewis och de här. Ja, Radio Luxemburg förekom ju också tidigt. Jo, ja, visst, men det här är ju så, det är ju 40 år sedan, det börjar väl snart dra sig mot 50 år sedan som de här var, var riktigt populärt alltså. Ja, men, men det, det, det, om man lyssnar eh, privata stationer, eh, du vet på 27 MHz och på eh, Tyskland och allt möjligt så förekommer gammal musik sedan den tiden ännu. Jo, men jag menar den här 60-talsmusiken, jag tycker den börjar kännas ganska uttjatad. Man har hört den så otroligt mycket. Alltså man får folk aldrig nog av de här gamla artisterna. Men som sagt, det är en, en smaksak. Men det var, jag skulle bara höra om de här ST-arna någon gång eh, för de skriver ju... På kan ju lyssna imorgon på reprisen ja, så du får en exakt... På de, deras hemsida så skriver de så mycket om svensk kultur och svensk kultur men de gör aldrig en enda hänvisning till den riktiga svenska kulturen. De pladdar om den svenska kulturen som var för tusen år sedan, men det var väl att ta i. Men du ska ha det så bra. Vi säger så. Ha ja, så hej. gott. Hej, då. Ja, jag hinner ett samtal till sen klockan sex får jag nog ta en, en, en skiva där utav Gunnar. Ja, 81 21 00 jag väntar här annars får vi ta och spela en, en sån där kalär till och sen får vi ta en, en, eh, den där Gunnars klockan sex. Jag tror att han lagt in en hel del musik där på den också. Det är en CD-skiva han har bränt så att jag har inte hunnit gå igenom hela den. Men den, den ska väl vara lagom lång. Vi tar klockan sex en kort paus så tar vi en karriär till. Och då måste ringa snabbt nu och eh, ett kortare samtal nu. Ja, det är tyst så jag, jag ska ladda en karriär. Thank you. Ungdom, skönhet och charm gör en människa varm. Vackra flickor finns det gott om i vår huvudstad. Detta framgår till tätt av den massa porträtt utan nyförlovade som finns i alla blad. Ja, det är kanske järvt, men jag vill våga att ge offentlighet åt denna fråga. Vart tar alla vackra flickor? Var kommer alla fula lea käringar ifrån? Det är rent av som man blir förlägen När man möter flamman sin som gift sig med ett fån Av midjan så smal så att royal sig vände och titta på gasellen har blivit en madame med skunk bak och fram och köttkuponger har hon på ett par tre ställen Vart tar alla vackra former vägen och var kommer alla hakorna på makorna ifrån? För att få symmetri ut i min poesi låter jag min vers glida utåt i spagat Handsken kastad ju är Men med lite besvär Kan den ledigt vrängas ut och in Med resultat Att refrängen blir en kvinnoslogan Damerna har ordet nu för frågan Vart tar alla vackra gossar vägen Och var kommer alla fula lia gubbjäklar ifrån som man blir förlägen När man ser det lilla som finns kvar av Romeon Han fordon var svankigt och flott och dansat Nu snarkar han när det inte klockar I grogglaset hans, hans gässa är blank Så undra på att ni stackars kvinnor suckar vart tar alla vackra gossar vägen? Och var kommer alla bakarna på makarna ifrån? Ja, så är det ju tyvärr att eh, många kvinnor får ansikte som liknar russin tycker jag ska russin ansikte på gamla dagar. Det är synd att människor degenererar med åren så alltså kraftigt och, och så och blir oigenkännbara nästan. Eh, så det har han ju, hade han ju faktiskt rätt i, Kalle Han sjöng inte det, det kommer jag ihåg när man hörde den i radion. Eh, men jag ska väl ta och spela här den där skivan som Gunnar Andersson har Eh, skickas över nu och det är, jag tror att det är musik blandat. Jag har inte lyssnat på den så jag vet inte eh, exakt eh, och så och så kör vi så långt vi hinner på den. Dans och kulturföreningen Gällarhornet Sverige vakna som sänder och ansvarig utgivare Gunnar Andersson kanske jag ska säga. Och vi har också, ja det kan vi ta sen när det är slut där. En kort paus så får ni den skivan. med busskytteborna Den som fick på huvudet så jag tror att han dör Jag drog på mitt spel, hade ring, jag hade roa Då kom de från Kärrbo och börja och tjoa De bängsla' och levde och bröda och döna Och sen skulle ni se att slagsmål det blev glad i slaget så han ligger och blör I grusgropar slåss det med busskytteborna Den som han fick på huvudet så jag tror att han dör Ni fäste med Stina och Bergshammars Lina De stod där bredvid mig och boxa' och grina Jag strunta i bergen och drack ur buteljen Och sen skulle ni se ett slagsmål det blev Så gick det upp i Alfred har i slagge så han ligger och brör I grusgropar slåss det med busskytteborna Den som han fick på huvudet så jag tror att han dör Och lidran i slängde och doserna dängde Och laggar på drängen var på mig jag klängde Och knivan i flög och precis milla ögo Så fick jag ett knogjärn som näsan flög av Salg i det Alfred har i slajer så han ligger och blör I grusgropar slåss det med busskytteborna Den som han fick på huvudet så jag tror att han dör Men var är min mössa och var är min flicka Och var är buteljen jag hade till dricka Ja allt har det tajig och allt har det slajig Ja gisses ett tocke-spektakel det är Fanning och Åkerna bergar In a few moments, I would like to read European Americans United platform regarding defamation, specifically our anti defamation proposal, which lays out one of the core reasons European Americans United came into existence, and that is making it clear that the interests of blacks, Hispanics, Asians, and others more often than not conflict with those of whites and that whites in a mandated multicultural society have interests of their own that must be protected too. Unfortunately, as we've stated ad nauseum, the federal government and numerous American corporations actually fund these non white groups with your money. Therefore, my incentive for reading our anti defamation position statement is multifaceted but certainly not complicated. So let me bring up three issues. First, as many of you already know, the lively town hall meetings taking place across the country, wherein angry citizens are openly confronting their spineless representatives in D.C., have become a prime opportunity for the corporate media to slander and deride the majority white crowds that have chosen to participate. Taking the simple minded position that President Obama is black and the citizenry at these events are frequently white, a sympathetic mainstream media has decided to categorize these American taxpayers, voters, and family members as racists, period. It really is that simple. And I believe Western Voices World News and others have done a commendable job exposing this fraud. Number two, recently, EAU's Board of Directors received a letter from the concerned parents of a middle school child whose second or third day in class consisted of watching a public service announcement depicting white children abusing non white children by polluting the environment, thus displaying their alleged racism. Needless to say, early childhood brainwashing methods like this are created with malice aforethought because they are seeking a predetermined long term effect based on false premises which are embedded in the minds of the target group. Of course, EAU will publicly address this vicious slander against our young people in short order. Number three, one of our valued news contributors alerted Western Voices World News about a demonstration last month in Paris, Texas, whereby a black mob was protesting the state's handling of the case of a black man who was run over and dragged under a vehicle by two white men. The black protesters were met by a contingent of white counter protesters who were waving a flag bearing a swastika and who identified themselves as Klansmen and skinheads. With cries of black power and white power coming from the respective groups, the state police were called in to keep an eye on things. While there was no violence, the black group did violate the predetermined agreement as to the location of their demonstration, while two white men were arrested for suspicion of disorderly conduct. So, in two cases, there is a clear need for a determined public effort to counter and eventually reverse the fraudulent depictions others have tried to fasten onto us, while in the third case, there is ample reason to redirect and refine the image and motivation of truly dedicated white advocates. With all of that in mind, here is EAU's Anti Defamation Platform. The article begins 37 years ago, the well known Wilmot Robertson in his 1972 book, The Dispossessed Majority, commented on the need for a watchdog organization to criticize slurs and smears against European Americans. There are aggressively censorious minority organizations, principal among them the B'nai B'rith's Anti Defamation League, which monitor the printed and the spoken word for the most subtle anti minority allusions. Should any be found, the owner or editor of the offending media, and if necessary, the writer, advertisers, and stockholders are so advised and admonished. The majority, to its great loss, has no similar watchdog organizations. Every other demographic based organization in America has established such an organization to protect its children and grandchildren from unwanted and derogatory names and labels, only European Americans have failed to speak out against such hate speech. In the 60s and 70s, a flyer circulated by left wing racialists listed 10 ways to determine supremacy. Now, in those days, of course, it was directed toward minority groups to liberate them from white oppression. The first key to recognizing supremacy was to determine who named and labeled you. Nowadays, it is the diverse European Americans who are named and named differently by other groups. For example, some African Americans call us honky some Asian Americans call us round eyes, and some Jewish Americans call us goyim. The second key to recognizing supremacy claims was to determine whether we have internalized the names others imposed on us. And of course, there are many that we carelessly and thoughtlessly use to describe ourselves, such as Gentile and Gringo it behooves us to reject all names imposed on us, to combat slurs such as dumb blonde, hate caricatures such as all in the family, and negative stereotypes such as typical white person, and to fight all labels that smother our nationality, which is American, that smother our diversity, various European American countries, and that validate supremacy claims by groups outside our diverse European American family. A European American anti defamation program would demand that we have the sole right to name, label, define, and to describe ourselves. And the ultimate goal of such an anti defamation organization would be to allow our children and our grandchildren to have a decent sense of self respect. It is a goal of this organization to bring about such a sensibility to our members and readers and to support all movements and efforts that defend European Americans from slanders, canards, and imposed labels. End of article. Now, like I said at the opening of this podcast, my incentive here may be multifaceted, but it's not complicated. Let's break it down in three ways. Number one, the time draws nearer than most people think, where the small minded, mean spirited treatment of our ethnic group by the mainstream media over these town hall meetings absolutely must be visibly countered. The patriotic pap expressed by professional talkers like Levin, Limbaugh, Hannity, Beck, O'Reilly, and etc., won't cut it. It will begin when, for the first time, someone or even a group of people on national television at the right place and at the right time, someone with the credentials and the integrity and the guts stands up to address an important issue by saying out of the gate, quote, as a European American, close quote, or as a white advocate, close quote. That will be when an epiphany hits scores of our people in spite of the predictable slings and arrows. Moreover, when similar proclamations happen again and again in a relatively short period of time. No barrage of insults or dire warnings from the usual suspects will stop it from representing too many people who will no longer be ignored. And really, this approach doesn't have to limit itself to national television. Our friends over at the political cesspool have shown the way. Talk radio is begging for a number of voices, and I believe it's coming soon. Indeed, we are close because the newfound courage of many Americans is growing. At least since the revolt against George Bush's amnesty proposal in 2007, right up to the current town hall meetings, our implicit racial advocacy virtually has no choice but to elevate itself explicitly into group advocacy, similar to La Raza, only without federal and corporate funding. Even the posers, like those I mentioned a moment ago, are striking a nerve in the minds of those who are realizing, perhaps for the first time, that even if a people no longer has the determination or power to apply itself toward self advocacy, it does not mean the problems will disappear. Only an uncertain people will disappear. And I believe what we are seeing is a manifestation of survival. Number two, the philosopher Seneca once said that the only immortal thing that belongs to mortality is virtue the overseers of the Marxist brainwashing factory, disguised as a school I told you about earlier in the program, have no virtue. They run on eight cylinders of high octane hate. As far as I'm concerned, malicious ignorance explains their vile indoctrination of white school children, children whom they coerce into seeing themselves in a diminished light. Of course, this brand of cultural Marxism has been on television and in motion pictures for decades, right along with vile mental contortions such as this one. EAU is going to address this situation publicly by naming names and by exposing the so called teachers and administrators' true agenda. We will also ask that our members and readers collectively participate as well. Number three, those who cry out against so called fascism as a response to even the most moderate forms of white advocacy are Marxist agitators. Simple as that. That's why the idea of handing your head on a silver platter to the media vultures by displaying frightening images and so forth is not a good idea. Of course, I'm referring to the counter demonstrators in Paris, Texas last month, where a group of alleged skinheads and Klansmen faced off with a black mob over the manner in which the state handled a black man's death. I'm sorry, but that kind of marginalized activism is not going to work while it's possible to value the commitment and sheer guts the outnumbered opposing protesters exhibited, it was, nevertheless, wrong-headed and counterproductive to assume the very role that repels ordinary European Americans and gives aid and comfort to a hostile media. In my opinion, that kind of activism is like beseeching to a higher power and doing exactly what you're expected to do. After all, that's why they use emotional buzzwords like white supremacy and hate. They want to discredit white advocate messages, no matter how solid or realistic they are. They want to discourage people from this way of thinking and scare them into going along with established policies. Policies like increasing mass immigration from the southern hemisphere and promoting miscegenation is intended to devastate white populations. It has been in place for a long time, and they don't want anybody to disrupt their plans. But as I've pointed out to you today, contemporary evidence indicates that we can change all that. On the other hand, if we do nothing, it would be the first time in history that a major indigenous population has voluntarily become a minority rather than through war, famine, or disease. It's time for the real European American advocates in the United States to announce themselves and call on the rest to stand and deliver with raw candor, irresistible logic, and unyielding courage. The time has all but arrived when the issues at hand will become explicitly white issues. If you continue hiding in the face of this and the growing load of evidence of a rapidly collapsing white nation, the chance to influence things in a helpful way will be lost. Thanks for listening. Many European Americans have resigned themselves to the fact that if things don't change, their children will become minorities within their lifetimes. Our people must come to believe in and act in accordance with the only moral principle nature recognizes, that our survival as a people is moral. For the sake of our children who are yet to be, let us choose life. By whatever means we must, while the choice is still ours. If you would like to be counted as among those who looked beyond today by helping European Americans United, please write to us at European Americans United, Post Office Box 276 526, Sacramento, California 958 or you can access our website at www.europeanamericans.united.org. I'm Frank Roman. Thank you for listening, and I shall speak with you again. This is Radio Superior 1945, a reproduction of actual news events with authentic popular music from 1945. This is a true story of our past. Step back with us to another time. We bring you now inside the KUWS radio studios and the Martin and McKenna Show. This is the voice from the head of the Great Lakes station KUWS. Jack McKenna reminding you to stamp them out and buy U.S. war bonds and stamps. It's 6 o'clock Central Standard War Time, Wednesday, April 18th, 1945. Lou Martin is standing by with the 6 o'clock news. Harriet has what's playing at the theaters, and Tony Jasmine will be in for the sports with. Uh, uh, we'll do that paragraph again. Lou Martin is standing by with the 6 o'clock news. Harriet has what's playing at the theaters. Tony Jasmine is in for Ray Paulson. And at the end of the show, we'll have a special report from Edward R. Murrow. What's that about, Lou? Well, I don't know. Stations here have been told to stand by. It's from a place called Bergen Belsen. Never heard of it. The 6 o'clock news is brought to you by Holden Tire and Battery, which has Goodyear extra mileage, tire recapping for just $7 a tire. Holden Tire, phone 4403. Now here's Lou. Good evening, Jack, and good listeners. The Third Army has crossed into Czechoslovakia. The First Army is in Leipzig. The Battle of Okinawa rages on, and the beloved combat reporter Ernie Pyle has been killed in the Pacific. We begin our shortwave radio world report from the Pacific and Okinawa. This is the Pacific. Ja, det måste vi tyvärr eh, byta tidsbrist, eh, bryta. Men vi ska spela den skivan i sin helhet eh, på en kommande sändning. Till exempel en sån där det är Gunnar hela programmet och så, så, så vi kan gå igenom alltihopa som finns på den här eh, skivan. Vi ska tacka allihopa och ha det riktigt bra nu och eh, det går som vanligt att ringa mig privat här på 81 21 00 eh, fem över halv och en halv timme eller en timme framåt ungefär så svarar jag på telefon här. <clears throat> och eh, ha det så trevligt nu och hoppas på en eh, fint väder nu den här sista Eh, biten av sommaren nu och det är synd bara det att somrarna går så fort det här. Men vi ska spela lite Calera här på slutet, en kort eh, musiksnutt och eh, eh var snälla mot varandra och sköt om varandra väl och rök inte för mycket cigaretter och drick inte för mycket sprit och var rädda om varandra. Då säger jag hej hej! Winston Churchill blev för smått förargad, ja fnörr, när herr Krips ville bjuda på en kämmel som i Ryssland var gjord Men nu delar han bord med herr Stalin och hans crème de la Kreml Han av Josef nyligt bjöds att komma åter på en visit och motiveringen var enligt Tass i Moskva att herr Molotov mött skratt en dag Vem vet hur länge vi har varann Hur stark är månen London Bridge Vem vet hur länge en gentleman Från Oxford kan vara Tavarit Herr Stalin inbjöd Churchill Iber die ganze große Ta på dig blå och ställt Och låt oss tala om Roosevelt Vem vet hur länge vi har varann Hur lång tid Englands societ Och drottning Bessie med kunglig man Vill dricka vodka med samjet De röda horder och Englands lorder och Lady Estors man Det finns en gräns. Via tonernas makt har jag uppnått kontakt både i Ystad och Flen och Haparanda. Telepatiskt jag känt att den gnista jag tänt här och var utav högkonstnärlig anda. Men min konst är FMR och fast min sång har en stor publik som har både smak och förnuft är en visa, en doft Men behandla mig inte som luft Vem vet hur länge vi har varann Ty visor falla så som löv Pass på min vän mens du lyssna kan En vacker dag så är du döv Och vackra visor är dessvärre ej någonsin långa Dess tankar trånga och rimmen är inte många Vem vet hur läget vi har varann Så låt det ord som rimma på